Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, i temps de ràdio per a l'esport. En la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Ferran Ortín, la redacció d'Arturo Delgado al front del control de Sobos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97 punts de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter del programa arroba esports 97 nit arroba esports Esports 97 nit, on la pregunta que vostè fent el dia d'avui és si penseu que el València pot lluitar per la tercera plaça de la Lliga. És la pregunta que vos fem en el Twitter en el dia d'avui, després de la victòria en el dia del València, de la derrota de l'Atlético, jornada propiciatòria, al cap i a la fi per al conjunt de Nuno Espíritu Santo. Penseu que el València pot lluitar per la tercera plaça? Arroba esports 97 nit. Bueno, pues en el dia d'ahir, n'ho va permetre un lleuger parèntesi en el que és la actualitat pura i dura del València de Futbol, encara que eh, té a veure una miqueta també amb el conjunt de Mestalla, lògicament. Eh, en el dia d'ahir, Mestalla estava pràcticament ple per a veure de matí el partit eh, entre el València i el Getafe. Molt probablement la Lliga isca ara a penjar-se aquesta medalleta, que l'horari de les 12 és fantàstic, que els nanos poden anar, i que tallà eh, se va omplir, tot i les protestes d'alguns. Eh, I és cert, eh, tot això és cert, que tallà és a plenar, és cert que hi havia nanos, és cert, però no s'enganyem. L'horari de les 12, que de repent l'han descobert ara en la Lliga per a la València, no està posat ni pels nanos ni perquè a Mestalla li vaig haver. Mestalla guany se plenaria encara que en un partit un dimarts a les 12 del matí. La història, si més no, és dir, no, però és que també mireu l'assistència dels xiquets. I ja és cert, ja hi lleguen molts xiquets, però si la Lliga mirarà al més mínim per als xiquets, en jo de tindré un horari que els va bé, diumenge a les 12, no tindria quatre que els van malament. El del divendres, el del dilluns, el del dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 9 de la nit. O sigui que nanos tampoc és, no s'enganyem. Si la Lliga posarà partits diumenge a les 12 per al València, tots sabem per què és. I tots sabem en els horaris què està fent i com ho està fent. El que passa és que a la fi imperi del terror establit per eh, Javier Tebas i la seva lliga de futbol professional acaben tenint fuites, acaba trencant-se per algun lloc. I és el que li ha passat avui. Eh, tant de exigir-li a Miguel Cardenal, secretari d'Estat de l'Esport, que agilitzara en un màxim de dos o tres setmanes el decret llei per a la venda centralitzada i poder avançar la temporada vinent, tant de amenaçar a emparar el futbol professional amb una vaga dels clubs i a la fi esta història per molt que hagis complagut a un dels dos que més cobren en este cas al Barça a la fi fan el que els interessa. El Barça, avui, ha firmat els seus drets de televisió de la temporada 2015-2016 per Telefònica. S'ha apartat de Mediapro, que en connivencia amb la Lliga Roures barra Tebas, ja sabeu que tenen molt bona relació, li ha donat molts milions a guanyar al club català, a la Telefònica li dona més, i ara el Barça, que mira per els seus interessos, ha pegat a fugir si algú pensava que el Barça anava a mirar, però no el Barça, ni el Barça ni el Madrid ni cap, pels interessos de la Lliga, quan Tebas és el primer que no està favorint els interessos en global de la Lliga, si més no està favorint els de clubs en individual, ara els clubs és molt probable que comencen a pensar en individual. I el president de la Lliga, per molt que amenaça amb una vaga, per molt que amenaça en parar el futbol, i per molt que li amenaça a Miguel Cardenal, secretari d'Estat de l'Esport, sembla que comencen a escapar-se les gallines. Mal assumpte prou mal assunt. Però, bueno, al cap i a la fi, com dèiem, és el que el mateix Tebas ha propiciat. Mirar pels clubs o per determinats clubs en individual per damunt del benefici global de la competició o de l'estament que hi dirigís. A la fi, ni més ni menys, ha tingut una resposta en clara connivencia a l'hoquei ve proposant des de que s'ha de fer càrrec de la Lliga de Futbol Professional. Però que no vos enganyen, eh? L'horari del diumenge a les 12, que sí, que Guillem Mestalla estigui molt bé, que va plenant la Mestalla, que llegarem molts nanos, és cert, però ni se fa per els nanos si no llevarien les 4 hores que vos he dit, el del diumenge a les 9, el dissabte a les 10, el del dilluns i el del divendres, i només se fa per afavorir el canal de televisió que li interessa que els horaris tinguen que estar disseminats i no junts, per eh, molts interessos. I si canal no és un altre que Mediapro, al qual, de moment, ja se li ha escapat el Barça. Veurem com queda la cosa en la Lliga. 11 i 36. Ràpidament, anem a pegar una ulleta a com ve el dia, ficant el nostre punt de partida en les infotos. Números de rècord després de la victòria d'ahir, el València signa la seva millor temporada a casa. Els 31 punts sumats el deixen com a l'equip més fiable en posició de local. Demà tornada al treball per tal de preparar el compromís a Còrdoba. Són segures les baixes de Barragán i Enzo per després sanció, la tornada d'André Gómez i s'està pendent del concurs de Paco Alcácer reunió per Gallà. Es reuniran club i representants del futbolista en la primera trobada per abordar la renovació del jugador que ahir va participar en la victòria davant del Getafe. Ja sabien que, que anava a ser un partit molt difícil, però bueno, al final hem aconseguit els tres punts, que era l'objectiu, i, i de moment seguim en aquesta quarta plaça que, que mos, mos assegura de moment el, el lloc Champions. Jornada poc propícia la del Llevant que entre la col·legiada d'ahir i el triomf avui de l'Elx la salvació ja està a 4 punts per a l'equip granota. Jason diu que s'ha de mirar partit a partit més enllà que els pròxims rivals siguen directes. Partido a partido, no, no podemos ir pensando que si sacamos un punto contra estos, dos, tres puntos contra otro, tenemos que ir partido a partido y está claro que son rivales directos y esos partidos pues te van a marcar a final de temporada, nosotros tenemos que luchar por la permanencia y los partidos que nos quedan tenemos que ir a muerte. pensante en la Copa Valencia Basque ya treballa per al partido de show de la Copa del Rey davant del Barça. Rafa Martínez asegura que se enfrenten a un del X favorito de la competición. Está claro que, es uno de los favoritos ¿no? de ganar la competición y, nada, nosotros pues eh, tenemos toda esta semana para trabajar, para mejorar cosas y, bueno, y competir con ellos y por qué no ganarlos. Les 11 de la nit i 38 minutos. Os recuerdo la pregunta que en fent en el nuestro Twitter, arroba 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número. Penseu que el València pot lluitar per la tercera plaça de la Lliga? Fem una pausa per a la publicitat i de seguida entrem amb tots els temes que marquen Willy Junts al començament de la setmana a nivell esportiu. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio, fins a la una de la matina. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGUA radio. Les 11 de la nit i 40 minuts amb la victòria del València 1-0 davant el Getafe amb el gol de penal d'Álvaro Negredo el València Club de Futbol es col·loca quart o continua quart, manté la quarta plaça això sí, una jornada propícia manté distància amb el Sevilla que va guanyar el seu partit davant el Córdoba pròxim rival del València 3-0 mm, si més no, el Villarreal va perdre 2-0 davant del Rayo també és cert que es nota la baixa de Bruno però hem de dir que el Villarreal va tindre moltes oportunitats. Ahir al Villarreal li fallà el remat i tingué una miqueta de mala sort en els gols del Rayo, però bueno, el cas és que la derrota està ahí i el València fica terra de permís amb el Villarreal. El té ja a 6 punts, 47 del València per 41 del Villarreal. El Sevilla es queda igual a 2 mm, punts del València de futbol i el València que retalla diferències amb el Atlético de Madrid. 50 punts del conjunt Matalacer, per 47 el València. Ahir derrota 2-0 de l'Atlètico de Madrid a Vigo. I el València es queda a 3 punts. Per això és la pregunta que vostè hem fet en el dia d'avui. Si penseu que el València pot mantindre aquesta posició més que la quarta, lluitar per la tercera en el dia d'ahir. El, els números del València en casa eh, són impactants. El València ho ha guanyat absolutament tot, excepte un partit que va empatar, empat a 0 davant de l'Atleti Bilbao, i una derrota 0-1 davant del Futbol Club Barcelona. En el cas de la Bilbao, és cert que probablement va ser el pitjor partit de casa, i en el cas del Barça va fer un molt bon partit i no va ser perdre, però aquell dia la sort va decidir, igual que alguna volta li ha donat la cara, doncs aquell dia va decidir donar-li l'esquena en aquell minut 93 amb el gol de Sergi Busquets en l'estadi <clears throat> de Mestalla. Amb tot això, el València Club de Futbol ha guanyat 31 dels 47 punts en casa el 66% i fora n'ha tret 16. És, mm, després del Futbol Club Barcelona, el segon equip, i ja parlem global, menys golejat de la categoria. Està el Barça, perdó, el tercer, està el Barça que endú 13 gols en contra i a partir d'ahí estan amb 22 Real Madrid i Real Madrid i el València està, perdó, eh, el València és el segon equip menys golejat. 13 endú el Barça, 20 el València i amb 22 ja situen Atlético de Madrid, el Real Madrid i també el Villarreal. Per tant, els números en defensa del València són molt bons. En atac, bueno, pues ahir li va costar. I això és la realitat. Ahir a l'equip de Nuno Espíritu Santo li costa. El València ahir decidís incloure una variant, que és pràcticament deixar una banda cega per a les putxades de Barragán, mentre que eh, no posa interior per davant del lateral del València. Nuno Ahir alinea Rodrigo de Pol en un clar intent que el futbolista del València Club de Futbol filtrara un pas entre línies, sabedors que la defensa de Getafe anava a ser avançada i anaven a empentar a eh, Álvaro Negredo cap a fora de l'àrea, a jugar fora de l'àrea, i no li La bona notícia per al València és que Nuno rectifica en la segona part, i amb l'entrada de Feulí, que esta volta sí sembla haver tornat de la Copa Àfrica, el València Club de Futbol eh, li pega un apretó a l'equip per a acabar guanyant 1-0. En ixe penal, que és molt semblant o té moltes similituds al que el mateix Negredo provoca davant el Sevilla. Apareix de repente davant el defensa i el defensa quan reacciona per intentar pegar-li la pilota, el que fa és que davant la rapidesa del davanter contrari li pega al davanter i acaba assenyalant-se el penal. I aquest penal que li transforma al Baró Negredo i que, com dèiem, al València el posa quart i a tres punts tan sols de l'Aleti de Madrid després de que l'equip la ser ahir perderà 2-0 en, Vigo. Eh, ni en l'era de Rafa Berítez el València acumula tants bons números com a local. És el millor València de la història com a local en els 23 partits que es duen jugats ara en la primera divisió. Volem que és el que fa el València, que rivals d'entitat de veres en Mestalla només té un en la segona volta, que és el Villarreal. La resta ja passa per així. El Real Madrid hi va palmar 2-1, el Barça guanya 0-1, el Atleti de Madrid va palmar 3-1, el Sevilla va palmar 3-1, el Màlaga va palmar 3-0 i l'Espanyol va palmar 3-1. Els 8 primers de la taula classificatòria, a excepció del Villarreal, ja han passat per Mestalla. a la València, els rivals que es queden per passar, en este cas, eh, per l'estadi de Mestalla, són de la part baixa de la tabla classificatòria. Eibar, Real Societat, Deportivo de la Coruña, eh, ha de venir també el conjunt del Granada, també el Llevant Unió Esportiva, i també eh, és eh, el conjunt valencià el, ara mateix el que més avall està en la classificatòria des que ha de visitar la segona volta en la segona volta l'estadi de Mestalla com a contrapartida lògicament el València ha de viatjar a estadis complicats Bernabéu, Camp Nou o Calderón entre d'altres encara que tampoc ha de viatjar a, a més estadis complicats eh? la resta també vull dir el València <clears throat> ja ha passat per Villarreal i guanyar una 3, ja ha passat per Sevilla i empatar a un en el marcador, anar a Màlaga i pergué 1-0, anar al canxa de l'Espanyol, que són els 8 primers, i va guanyar 1-2. Per tant, eh, eh té 3 visites complicades i a partir d'ahir el València hauria d'intentar sumar la major quantitat de punts possibles, perquè, com dèiem, eh, entre altres coses, la posició de la tercera plaça, que és molt important, està ahí per al València Club de Futbol. Eh, per al partit del dissabte davant el Córdoba, com a mínim, com a mínim, està la tornada d'André Gómez i la baixa de dos homes, Barragán i Enzo Pérez. Els dos cinquena groga i, per tant, se perden el partit. I estarà també per veure què passa amb Paco Alcácer, el davanter centre del València Club de Futbol, el qual el València té que eh, saber si es recupera o no per aquesta setmana, tenint en compte el partit que té davant i que ja va causar baixa la setmana passada, o el partit d'ahir, en aquest cas, després que seleccionarà la setmana passada a Cornellà el partit. Eh, ha parat Gallà per la web oficial, i és notícia de Gallà. Ara vos contarem per què. Bueno, bàsicament, ja vos ho hem dit en titulars perquè va haver aquesta setmana trobada entre el València i els seus representants. Ara vos contem. Primer sentim a Gallà parlant del partit d'ahir i de la dificultat que va suposar. Ja sabien que, que anava a ser un partit molt difícil, però bueno, al final hem aconseguit els tres punts, que era l'objectiu, i, i de moment seguim en aquesta quarta plaça que, que mos, mos assegura de moment el, el lloc Champions. I res, ens hem intentat adaptar el més ràpid possible perquè és un horari que no coneguem molt, però bueno, jo crec que, que l'equip està bé i això és l'important. Intenta adaptar-me sempre bé en la posició que jugué i, y Luis pues de lateral pues intenta hacer lo mejor posible como intenta hacer pero siempre arribar a la línea de fondo intentar posar bons centros y jo crec que, que tots hem fet un gran treball i també parla del Córdoba, del partit de, contra l'equip andalús, com se presenta per al conjunt del València? Pues ara tenim tota la setmana per, per a preparar el partit del Córdoba, jo pense que estem treballant molt bé durant tota la setmana, molt bé durant tota la setmana, i està clar que va ser un partit difícil perquè el Córdoba se juga molt també i, i va ser un, un partit bonic, però esperem guanyar-lo. Bueno, pues això és el que diu eh, José Luis Gallà, com deia, aquesta setmana va haver-ne trobada. Eh, alguns deien que era imminent, eh, el que sí podem dir és que va ser durant aquesta setmana. Va haver-ne trobada. I va ser la primera trobada entre el València i tindrà consulting per Gallà. Vull dir que ningú s'espera que de la primera trobada és que hi ha un comunicat oficial anunciant la renovació de Gallà. No espero miracles. Entre les coses perquè els representants, com és normal, van a apretar, saben que el jugador està en condicions d'apretar, saben que el València no podríais ir a buscar lo que té en casa ara mateix el València no podria gastar-se els diners per fitxar un lateral esquerre de la qualitat que té Gallà i per tant van a demanar que Gallà siga un dels contractes més reconeguts de la plantilla eh, el València va intentar que així siga anem a veure entre el que uns demanen i el que altres ofereixen on està l'entesa però les condicions com deien la predisposició de les dues parts és a entendre's ara sí torna a dir, és la primera trobada, que ningú espere, que se senten i que ho resolguen. No va ser aixina, que no vos, que no vos eh, enganyen ni, ni molt menys. No espero miracles. Primera trobada, esta setmana, entre Toldrà Consulting i el València Club de Futbol per a la renovació de José Luis eh, Gallà. Les 11 i 49 tanquem la informació del València Club de Futbol de moment i parlem del Llevant Unió Esportiva. Dolenta setmana per al Llevant en global. Eh, per la derrota d'ahir per la victòria de Guidelells i per l'empat el dissabte del Granada, que el posa eh, en els mateixos punts que el conjunt llevantinista. Ferran Ortí, què tal? Bona nit. Eh, bona nit, Manolo, molt bé. Bueno, pues, eh, un llevantin esportiva que tornava en el dia d'avui al treball a la ciutat esportiva de Muñol després de la golejada ahir 5 a 0 davant el Barça. Sí, efectivament, ha tornat al, al treball avui i el més destacat d'esta tornada als entrenaments després de la derrota del Camp Nou ha sigut la reaparició de Nabil Alzar. Recordem que l'atacant Fran Marroquí no va poder estar present als encontres frontal Màlaga i Barcelona per molèsties als seductors i avui per fi ha pogut completar una jornada amb bon ritme junt als jugadors que no participaran o tindrem menys rellevància al, al Camp Nou. Pel que fa als titulars, els que sí que jugaren ahir, uh mhm. -huh. han realitzat només l'entrenament de recuperació després del desgast físic i mental de la derrota i la resta de la plantilla del conjunt granota augmentar les càrregues de treball. Destacar, per últim, la retirada preventiva de Sissoko minuts abans de finalitzar l'entrenament per un cop al peu, dret, i que Pedro López continua treballant de forma individual per superar molèsties físiques. Bueno, ha parlat Jason, no? Sí, ha parlat Jason en, en, després de l'entrenament i se li ha preguntat pel seu retorn a primera divisió a ir al Camp Nou i a més de la, bueno, la situació difícil de l'equip després del mal resultat. Anem a escoltar-lo. Sí, contento por la parte que me toca, que es volver a debutar otra vez en, en primera división en un escenario como el Camp Nou, que es un, campo de los mejores del mundo. Pero bueno, el sabor es agridulce porque nosotros tenemos que luchar por, por ganar los partidos que nos quedan. Es un partido difícil, un campo difícil, pero bueno, ahora el lunes tenemos otra final contra el Granada y vamos a intentar sacar los tres puntos para darle una alegría a la afición y al equipo que la necesitamos. También se le ha preguntat pels pròxims encontres del Levant, de, cómo van a afrontar la plantilla els dos rivales rivales directas como el Granada y l'Eibar, y la extrema respuesta a Partido a partido no podemos ir pensando que si sacamos un punto contra estos, dos, tres puntos contra otro, tenemos que ir partido a partido y está claro que son rivales directos y esos partidos pues te van a marcar a final de temporada, nosotros tenemos que luchar por la permanencia y los partidos que nos quedan tenemos que ir a muerte. Això pel que fa a Jason, que ha parlat en el dia d'avui, eh, l'equip eh, demà descansa. Sí, demà té descans l'equip, demà no s'exercitarà a Bunyol, tindrà descans, però sí que treballarà la resta de la setmana per a preparar l'encontre contra, contra el Granada del proper dilluns. I ja que recordar que Granada dilluns, Eibar divendres, són dos partits importants perquè són contra rivals directes, encara que Jason són diga el que diga, mm. el Llevant sap que no són els millors partits per a dur la gent al camp i va fer eh, una proposta eh, important o interessant per als seus socis. Eh, exactament. Eh, L'objectiu és plenar el camp de cara als encontres front al Granada del dilluns 23 de febrer i del divendres 6 de març front l'Eibar i el conjunt llevantinista ofereix als abonats, incluïts als, als infantils, recollir una invitació gratuïta per a un amic o familiar. Per a recollir aquestes invitacions només han de presentar-se amb l'abonament a les taquilles del Ciutat de València o a la tenda oficial del carrer Colón per tant, o a la tenda o al carrer Colón, a la tenda oficial, van amb el abonament i poden replegar la invitació per a dur un familiar una persona més, la que vulguin, a l'estadi. Com dèiem, és el que passa en la Lliga. Ara resulta que al Llevant, que li venen partits que són fonamentals per a salvar la vida, per a salvar el coll, i resulta que se'ls posen l'1 el divendres i l'altre el dilluns. Tenassos la cosa, eh? Ara, torna a dir el mateix, la culpa és dels que recolzen a Tebas. Oh, I ahí Kiko eh, té molta culpa. 11.53. Eh, ràpidament, eh, anem a parlar de bàsquet. Aquesta setmana eh, hem de donar-li molt de protagonisme a la Copa del Rei a València Bàsquet, que va jugar eh, davant el Barça el dijous. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Bueno, eh, el València Bàsquet que ahir tornà a fer una bona imatge en tres quartes parts del partit, eh, ya en el que es la Copa del Rey, pero torna a patir ese síndrome, perdido de manera, de la desconexión al tercer cuarto. Sí, sí, yo creo que bueno, en el, como tú dices, el 20-32 del tercer cuarto marcó definitivamente el partido. Además, en ese momento el, Madrid le endosó un parcial de, de 0-12 y bueno, yo creo que sobre todo además ahondó en los problemas que tiene el equipo eh, en este caso en ciertas situaciones de juego. Hablamos sobre todo del juego interior, ¿no? Eh, Felipe Reyes se hizo el auténtico dueño de la zona, muy superior a Lonchar, a Jarangodi, eh, incluso también a, a Boyan Luego se planteó una defensa zonal que creo que en este caso más que perjudicar o dificultar el juego del Madrid le, ayudó porque ahí aparecieron los triples de Carroll y de, de Sergio Yul y a partir de ahí se acabó el, partido, ¿no? Yo creo que demuestra un poco la línea de esta temporada de un equipo que compite, eso es verdad, eh, no se le puede discutir, pero que llega hasta donde llega y ahora mismo está un escalón por debajo pues de equipos de la talla del, Real Madrid como, ayer se vio en la Fonteta. Eso no vol que eh, anem a baixar els de tenemos que jugar contra el Barça en la Copa, no, Juanma? Hombre, esperemos que no, ¿no? Por lo <laughs> menos que, que, el equipo luche y es la intención. Eh, todo el mundo sabe que va a ser difícil, evidentemente. El Barça, además, eh, eh ayer consiguió una victoria muy amplia en su visita a la cancha del Juventud. Le ganó 61-99. Es un equipo... Curioso, tanto el, Barça como el, tanto el Barça como el Valencia Basket, bueno, como el rival del Valencia Basket, Valencia amb la no puntuación, 99 puntos. Sí, sí. Además, yo creo que, que, esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? Saben tanto el Barça como el y Madrid que, ahora llega el primer título de la temporada importante y yo creo que los dos se afinan, ¿no? Para, para intentar eh, llegar a la final y, conseguirlo, ¿no? El año pasado fue el Madrid el que se llevó el gato al agua, pero sin duda el Barça es el equipo que va a pelear en este caso por, por ganar, ¿no? Pero bueno, para ello tendrá que ganar primero al al Valencia Basket, que quizás va un poquito de tapado y en estas competiciones, Manolo, ya se sabe que a lo mejor esto de no ir de favorito te puede ayudar y no sería la primera Copa del Rey donde alguno de estos equipos que ha llegado en plenitud de resultados y de juego, pues, pues al final no se ha llevado el gato al agua y vamos a ver si el Valencia Basket es capaz de sorprender, que va a ser difícil seguro, vamos a ver si el Valencia Basket pues puede enmendar el rumbo y puede en este caso, dar una alegría a su afición. Mm, curioso, Juanma, porque eh, hablando la la que va el Barça en cancha del Fiat Joventut, eh, parlem que que fa el Real Madrid eh, contra el València Bàsquet. Precisament eh, el València Bàsquet se tornarà a enfrontar contra un Barça que ha fet 99 punts fora de casa, en este cas en la Copa del Rei, i ja està en una circumstància que, si no recordo ja malament, en el discurs eh, de Carles Duran del partit de dijous en l'Eurocup, eh, no sé si dimecres o dijous, ja no recordem <laughs> bé, dimecres que, que va ser, ja feia especial menció en la defensa, en que no se podien encaixar tants punts. O sigui, que imagine que eh, fins al dijous que se treballi o que se jugui el partit, Carles Durant va intentar treballar molt d'aquesta faceta, no? Sí, evidentemente, ¿no? Porque él sabe que a tanteadores altos y con equipos eh, de tanta entidad, pues no le va bien al Valencia Basket. No solo, por ejemplo, por la derrota de ayer frente al Madrid. Fíjate que el día del Cuban se encajan también 90 puntos y vuelves a perder, ¿no? Equipos que tienen I, tanta... Y ese día calidad. va ser en el cual Carles Durant ho reconeix quan diu eh, que s'han cosas fet, coses bé, pero también també s'han fet coses malament i una d'elles és encaixar en 90 puntos. Claro, claro. Además, ayer lo estábamos comentando en la, en la retransmisión, ¿no? Está muy bien que el Valencia Basket anotara. El tanteador estaba igualado hasta el tercer cuarto, incluso se iba ganando por uno o dos puntos. Pero eh, eh, lo estábamos advirtiendo, ¿no? Que, que si esto se mantenía así, al final el que llevaba las de perder era el Valencia Vázquez, ¿no? Porque tiene más profundidad de banquillo, porque tiene eh, más jugadores que pueden anotar y el Valencia Vázquez iba a acusar ese desgaste y ese esfuerzo como, como al final así fue, ¿no? Con lo cual, evidentemente interesa llevar el partido a unos parámetros mucho más bajos en cuanto a anotación porque ahí sí el Valencia Basket podrá competir, porque lo cierto, y que eso yo creo que dejó también la impronta Perasovic en este equipo, los partidos se ganan desde la defensa, desde atrás. Si el Valencia está duro atrás, tendrá evidentemente muchas más opciones de, poder ganar, por ejemplo, al Barça el, jueves. Bueno, pues eh, también ha dicho Palat, Palat, eh, Rafa Martínez, que hoy a tres la de comunicación en el Media Day eh, de la semana de la Copa del Rey. Sí, el jugador, bueno, que en este caso acumula ya muchas copas del Rey con el con el Valencia Basket, el capitán del equipo Taroncha. Esperemos que pueda hacer un buen papel porque porque el equipo lo necesita y hacía un poco de balance, ¿no? Sobre lo que está haciendo esta temporada, la situación, el momento en el que le llega esta Copa del Rey al, al equipo, que bueno, podía haber sido mejor por otros resultados, pero llega como llega y, sobre esta situación hablaba el capitán. Bueno, hemos hecho cosas bien, otras no están bien, ¿no? Eh, está claro que el equipo, como he dicho, tiene mucho margen de mejora, debemos mejorar, ¿no? Y, bueno, la verdad que si hubiésemos ganado, pues la confianza hubiese sido, sido mayor, pero bueno, las, las circunstancias son estas y bueno, tenemos que ir con la máxima motivación y ambición para poder, sobre todo, pues ganar este primer partido y el eh, capitán del Valencia Basket, que también hablaba sobre lo que debe cambiar, ¿no? Un poco en la dinámica del equipo de esta temporada, sobre todo cuando juega con equipos de tanta entidad, de tanto nivel, como pueda ser en este caso el, el Barça de Xavi Pascual. Sí, creo que tenemos eh, nuestro punto de mejora pasa por por ser los 40 minutos más, eh, más regular, ¿no? hemos mejorado cosas, pero aún nos falta esa regularidad, ¿no? Que te hace pues dar un pasito adelante. Creo que la vamos a conseguir y por qué no, pues el, jueves mismo. El dicho desde el eh, set de la vesprada, desde el set de de la sintonía del Superbásquet de la 97 ponce radio a Juanma Romero y todo el seu equipo. Estarem molt pendents, Juanma, esta semana del món del Básquet, del món de la cistella, porque es Semana de Copa del Rey y creo que ocasión y la cita ho mereix. Romero, gracias. Un abrazo, buenas noches. Al compañero Juanma Romero, que es quien dura toda la emoción del básquet. Es complicado, no va a engañarse pero... ho ha d'intentar València Bàsquet. Ha de ser intens eh, 40 minuts, com ha dit eh, Rafa Martínez en el fragment de veu que li hem sentit, i sent competitiu els 40 minuts és l'única manera en la que eh, se li pot plantar cara al Barça, que sí, que és el Barça i que està molt bé, però que els partits ja que jugar-los, senyors. Les 11.59 fem una, alt mínim en el camí per a posar la sintonia i arrencar el debat, la tertúlia i l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Sí, sí, siempre, eh, eh, siempre arriba. Eh, vamos, en el temps Chafaet, Julián Montoro, el director de Super, que ha d'estar segur. Acaban de mirar, revisar alguna plana i dalt i, i encaminant-se cap a, cap a sí. Ja heu sentit la veu de, de Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Buenas noches. ¿Cómo estás? pues, feliz, estaba així un amic també, que feia que no estàvem en la... Jo sabia que que vale. a agradar el, vale. el contertuli, que avui no vale, és un dels habituals, habituales perquè el habitual de es Folgado, que avui tenim en les seues coses, però dic, segur que Xavi Bercader Hola, Xavi, bona nit. Què tal, bona nit, Segur estem? que a Xavi li fa ilusión veure a Jaume i a Jaume li fa ilusión veure a Xavi, segur que sí. Y por a Siri, pues, en el lío. <laughs> en el, en el sí, lío. exacte, exacte, estem, sí. estem en el lío, sí, vale. molt contents. Bueno, pues esperan que arribe Montoro, que com estará estarà canta alguna, alguna plana eh, arranquem la tertúlia. Per cert, eh, no vull que, que se m'escape. Eh, ho he dit en la introducció del programa i és la primera pregunta. vale? i si ja també fem una miqueta de test fins que arribi Julen i entrem més temes del València. Però si a nivell global i genèric, avui el Barça l'ha liat bona en la firma de drets de televisió per a, amb Telefònica, eh? Vull dir, això de la venda... No, no tinc ni idea. Pues, eh, ha firmat per a la 2015-2016 -hmm. Vull dir, això que volia eh, la Lliga, que era Clar. ja que traguen ja el decret llei per allà l'any que ve el, el, la venda centralitzada, de moment del Barça... Sí, sí, i tant. Clar, és que ahí l'embolic és brutal perquè aquest decret llei el que volien és precisament, exacte, que a partir de la temporada que ve ja fora oficial, i no esperar la 2016-2017, i ara anem a veure què passa. Com han fet els inglesos, que s'han avançat, sí, sí. ja saben el que tenen que mm. fer mm. i el que tenen que menjar. Sí, sí, sí senyor. Bona nit. I... <laughs> Està saludant Jaume Ortiz perquè un acaba d'arribar. És que és de Canàries, un minut soles, no no, hora, un minut. Bueno, un minutet, sí, arriba. Saluda, saluda. <laughs> que feia temps també, no sé si, si fa que no se sabeu, com estàs? Sí? Sí, feia, feia temps que... No... Feia temps, feia, feia temps, temps que no... Que... Pues bona, bona, bona retrobada, no? Hola, Julián Montoro, com estàs? Director de Superdeporte. Bona Hola, nit. bona nit. Jo dic, eh, bueno, dic, bo, no puc vindre fora, dic, eh, ahora qui encaixa en la, en la tripleta del mig del camp, ahora veure vas a ficar. Però jo, eh, Julián, sí que el veig eh, molt bé eh, i el veig per la tele, a més, eh? Julián, es, està, Julián està igual que... Se, Julián, el tío yo, yo creo que dorm en formol o algo, perquè el tío está igual. Tota Julián vida... está igual que, el, que, que, la perru, que la perruca de Jaume en Saragossa. yo el veig igual. <laughs> jo el veig igual. Jo ja fa alguns anys, dic, No eh. pot ser, esa perruca, no pot ser. La perruca Aguanta. la portarem al museu. Al museu, no ho saps? Sí, que ho sé. Home, sí, jo me m'hagués de xamplà. Anarem a Castelló. Sí. Eh, no, això ja ho sabeu vosaltres. Arribarem en el ah, temps. Ah, bueno, bueno, no, no, no, jo no ho sabia. Vinga, va quan sí, sí. se va fer el, eh, la exposició, s'estava preparant la exposició per al 10 aniversari del Noblet. Uh mhm. -huh. I el València i la Fundació volien que en l'exposició tinguera un lloc eh, destacat la perruca de, de Chaume de Saragossa ¿no? no, no, no sí, és, un, és una icona de, de, de aquella En el gol de, de Miguel Ángel Angulo. En Saragossa sí, sí, eh, a mí me cridaron un día y, y claro, me dijeron, eh, tú sabes a dónde está la ferruca <laughs> con vosotros fereu tantes y tal, tú sabes a dónde está la original, sí, y, es que y se ficaren, se ficaren, se ficaren y estaba en Castelló en un, vamos, en, en, en, en casa de, de sí. pares de un de que, que la tenien ah, mira. i la perruca la portarem i està, en, eh, l'exposició itinerant que s'està fent de, del 10 aniversari sí, sí, ja va. Pues doncs és un Ahí objecte d'aquella època de, de cult, és un objecte de cult, de cult, de cult. Exacte. salvo els viatges el que no fa és el palmito perquè el palmito són les 6 quan li donen motiu el palmito només fa les vesprades grans Jaume Exacte. no se pot anar pagant del palmito i si no com el palmito és, és, major i té que palmito és pa celebracions sí. Pa se pot desgastar a cosa ja culminada pa celebrar ja quan estem en el el, en el camp. Bueno, senyors, eh, anem a entrar en eh, la jornada d'ahir del València, que va ser propiciatòria. El València, com deia, manté distància amb el Sevilla, que és l'únic des que porta darrere que li ha aguantat el tiró. Retalla davant de l'Eleti de Madrid, que és el des de davant el que va punxar. I eh, ara mateix està amb 47 punts, a 3 de l'Atleti de Madrid. Per baix continua el Sevilla a 2 Sevilla que va guanyar 3-0 el Córdoba, que és el proper rival del València, eh, precisament, i el Villarreal està en 41, a 6 punts. Un València que en casa continua signant uns números bestials, vull dir, els millors de la Lliga, els millors de la història del València en casa com a local, el qual diu, diu moltes coses. Tot i així, i jo ho diré durant la retransmissió a Sina 97.7 Ràdio, i crec que estem d'acord, ahir el València li torna a costar molt i ja entrem en la de sempre punts o futbol de moment, i jo que sempre m'he declarat com resultadista eh, és cert que no li puc demanar al València que enamore eh, perquè el València és l'únic que encara i després de la inversió que s'ha fet multimilionària però ja que dir que encara continua formant-se en alguns aspectes però sí m'agradaria veure en, en alguns moments algo més de eh, recursos a l'hora de dur la iniciativa. Ahir li va costar, la bona notícia és que va poder solventar-ho, però és evident, senyors, perquè a més, i, i podem dir molts missatges d'ahir de la gent en el Twitter durant el partit, que no li estava agradant que estava dient, és evident que són molt millors els números que les sensacions i que la realitat és que a les alçades de Lliga en 23 jornades jugades 47 punts no es regalen millors els números que les sensacions. I ara hi haurà que, entrarem per què són millors els números i per què són pitjor les sensacions, que jo tinc teories per a tot. Però a hores d'ara, senyors, entre punts i futbol, el València guanya el debat als punts de manera evident. Sí. El València sap que deixant la porteria a zero probablement guanyarà el partit. Segon equip més golejat, ja no parlen en local, parlen com a Clar, tota la temporada. Ahí està. Ahir el Getafe crea una oportunitat de gol en el minut 93. És es que damunt... Eh, Clar, és que, és que el tema sí, si en el minut 93. Abans el València, jugant un partit eh, prou mediocre la primera part, millora la segona, és clarament superior al Getafe. I parlant del resultadisme, jo em declaro resultadista eh, com molts valencianistes. És a dir, a les 12 i mitja, a la una menys quart, a la una pots dir que castanya de partit a les 2 menys quart dius pot ser que la primera part eh, eh, se m'ha avorrit una miqueta passa les hores, passa les hores i veus que tens 3 punts més que el Villarreal va perdre i que l'Atleti de Madrid va perdre fent una castanya de partit en Vigo eh, que també altres equips fa una castanya de partit i per tant eh, jo em declaro resultadista evidentment que jugant bé tindràs més opcions de guanyar el partit però jo em quedé en la frase de Nuno, precisament, i en, i en algunes coses he estat en desacord en aquesta temporada, quan diu que no s'hem de crear tampoc l'última oportunitat de Saràbia. El València va ser clarament superior a un Getafe molt defensiu, i el que passa és que el València, evidentment, la segona part, i això entrarem després, va millorar també perquè Nuno va rectificar algunes errades, i a partir d'ahir el València millora. Jaume, te rius. A veure, què passa? Sí, perquè a mi me recorda que antigament, quan, en el trinquet, quan hi havia uno que se sentia molt superior, mm. jugava en una manyiga a l'esquena, <laughs> jugava sols en una mà, i jugaven i normalment pues, guanyava. Jo crec que el València no té que jugar una mà a l'esquena i en el partit de l'altre dia contra el Getafe pensa que n'hi ha algo que el mateix entrenador havia demanat que no el tenia que era fer golí i resulta que quan el té renuncia i van veure jugar un partit, sobretot a la primera part, en el que tot el joc venia per la banda esquerra, simplement perquè n'hi havia pues, un lateral que és el que és i un interior per fora que és el que mm. és, no? I al marge que se compenetren, pues, entre els dos se, se tapaven d'alguna manera la posició en un moment donat. Per la dreta simplement fèrem lo mateix, però més de ficar dos per la dreta, pues, ficarem el lateral per si mateixa, que era Barragán, i a no tindre un o dalt d'ell perquè l'ajudara o li obriguera el camí o col·laboraren, pues, doncs pràcticament, si se fijareu per la dreta, no entrava ningú en valor i damunt, I damunt, i aquest desequilibri damunt creava... Jo, jo, jo, jo crec que té un motiu, eh? Bueno, bueno, més, sí, el parlàrem abans del partit del divendres en el Supermurciélago amb Carlos Bosch, ho parlàrem, i jo crec que té un motiu sí, però, perdona. i que no estava mal tirada. Tenia bueno. unes contraprestacions que se tornaran a encontrar. Ara entrarem en elles. Perdona, Jaume, continua. No, el que te vull dir que això creava un doble perill, de que el xoc era per l'esquerra, el nostre. Uh -huh. Però el d'ells venia també per l'esquerra perquè n'hi ha un passillo que al final l'únic que estava per a taponar era Barragán perquè De Pol normalment jugava, se, se n'anava al centre sense voler. Doncs és aquest riesgo que estem parlant, el que no deu de fer, crec jo, és que en el 1993 tinguem una possibilitat d'empatar un partit a Xina. I això és risar ja el risc, vol dir-te... Sí, és de 3 punts. Eh, la història s'escriu a Xina i el que s'encordem Però pensa que aquest equip, i més ara, i més esta setmana, quan s'ha vist que l'equip Madrid és mortal també, eh? pues doncs d'alguna manera a vegades eh, s'estem donant compte que alguns partits de que s'han tirat pues estarien per lo menos un poquet millor. Jo el que vull és que no, que no anem a pitjor, que aquest resultat ens va molt bé, que busquem els punts, però a mi me preocupa sempre aquest equip quan té que jugar un partit, quan veu la classificació del mm. moment, és quan, quan ho estropea. Ahir, bueno, el dia del, del, del diumenge <coughs> també, Uh mhm. -huh. Mos passa el mateix. El Getafe, que la classificació pareixia pitjor de lo que demostrava en el camp, en el camp va ser un equip molt digne, se notava la mà de Quique, i aprofito si me permitiu, per donar-li bona que a mi me fica la cara de gallina quan veig un jugador que ha sigut jugador i després mm. ha sigut entrenador i professionalment no està en el València uh mhm. -huh. i es declara, eh, es declara eh, diguem, obligat i volgut i vol a l'equip que l'ha fet gran igual que negar Vull dir <laughs> que... El mateix però això és una mesura que cada un se pot mesurar. O sigui, a mi és que volen ser valencianistes, gent valencianistes, independentment de, de estiguen, Chapó, és que no, no tinc que oblidar los perquè l'amor se demostra per un mateix, no te tenen que ficar una pistola mm. i per tant, Quique eh, li desitja lo de sempre que tinc fe professionalment i que mos dona l'altre dia una lliçó de futbol molt bé, un equip molt limitat i va estar, eh, a mi el Getafe m'agradava molt independentment de que ocasions lògicament eren Mira. pobres, per tant Ara entrenem, en el Getafe, no, ara entrenem en el Getafe perquè ve a, lo del Getafe ve a corroborar el que vos dia abans de el per què a ir Nuno... No, sí, al meu tindràs que contar tu. Sí, eh, sí, i a més un té, té, un, té una... Jo crec que el dibuix el vas entendre de seguida. Eh, per a mi té una justificació molt clara. Nuno, a tu te podrà agradar més o menys. Eh, el podràs considerar... M'agrada moltes eh, coses. És, podràs considerar més o menys cabut o millor o millor ah. entrenador. Però sempre les decisions són futbolístiques, vull dir, no hi ha capritxos d'entrenador, ni atacs d'entrenador. Ah. Eh, ell intenta sempre i després vull intentar explicar. Eh, Julián, que estaves eh, mirant molt callat. Però explica-ho ja, eh? així no ja ho sabem. Ja vols, vols, entrar, no, vols que entrem en el segon bueno, punt no, del debat no, o vols no. entrar en el tema no, no, no, que se les sensacions eh, i els eh, números? L'equip no, no, eh, li està enviant a l'entrenador un missatge que és que l'equip necessita obrir-se i necessita jugar per les bandes. I al final l'entrenador va tindre que anar a morir ahir sempre. jo, que no en, en, un moment, en un moment donat, lo de Rodrigo de Pol, pues, jo, bueno, ho vaig entendre, anem a provar. Altres vegades ho ha fet bé, i ha entrat per a la dreta, ha entrat per a l'esquerra, ha fet un gol per a la dreta. Jo no sé si va funcionar tot tan mal, com digueu, o és que, pues, a lo millor és que el xaval tampoc estagué encertat, el taparen Ei, no bé, el taparen bé, i bueno, i lo que se volia fer, pues, pues, pues no va a ir. El que jo el crec... estava molt tancat també, però el missatge que envia l'equip és eixe que l'equip necessita obrir-se. És una bona lectura. Eh, el missatge, mm. equip li envia un missatge al seu entrenador. Se, eh, senyor entrenador. El dia d'Almeria, claríssim. Mm. Ahir igual. Sí, estic absolutament d'acord. El que jo pense que busca ahir Nuno, que és on anava jo abans, alineant Rodrigo de Pol, és el següent. Eh, per la manera de jugar dels equips de Quique... I enxufar a de Pol, també a banda d'en de Pol, per la manera de jugar dels equips de Quique era evident que el Getafe anava a avançar molt la línia per obligar a Negredo a controlar balons molt fora de l'àrea, eh, fora d'on ell pot crear el perill. Mm. Quan més lluny de l'àrea, millor. En aquesta situació, jo crec que l'entrenador buscava un jugador que des de la partint des de la mitja punta poguera filtrar alguna passada entre línies. I per això opta per Rodrigo de Pol. Mm. Val? després eh, eh, eixirà millor o pitjor que, que no va eixir bé, és evident i que el, el propi Nuno rectifica a temps mm. trau a Feulí, després parlarem de Feulí que en sí que torna de la Copa Àfrica i, però, però jo crec que mirant com eh, i a més sabem com és Nuno que mira el rival eh, se ho mira moltíssim i tal diu, estos van a eixir a traure a Negredo tot el que se puga de l'àrea jo vaig intentar un jugador que filtre un passant de línies no li va dir bé, és evident Eh, massa metres per a Barragán, la banda cega per a Barragán a la fi, com deia Jaume, tenia un problema en atacar i en defendre. No, no, però mm. més en de, primer, més riesgo en defendre, mm perquè lògicament atacar no tenia opció. Mm. Eh? I jo el que sí que crec és que si tenim un davanter centre que té unes característiques, ja s'ho han dit, no avui, ho han dit molts dies enrere, crec que Negredo necessita xoc que li arribi per pels extrems. de fet, ho va dir Negredo, eh, que, dir... A, que a volte estava jugant només en cinc migcampistes i no tenia ajuda a prop, mm. i jo crec que al final el que, el que tu dius, Manolo, pot ser mm, una, mm, una estratègia de Nuno, però si per a vestir un sant hem de desvestir dos, m'explique. Quan canviarem a De Pol, entrar Feguli per dreta, Parejo passar al seu lloc més habitual, i evidentment allí, encara que Parejo és cert que estava fundit després del treball que va fer la primera part que no té que fer tenia treball. que escorrar-se a la dreta no té que fer i ahir treball. perquè evidentment eh, moltes de les energies el València va millorar una barbaritat què vol dir? Que d'alguna manera el que feu és el que teòricament tingui la, la, la possibilitat de comparar és demostrar que la segona opció era la bona. Sí, també perquè era el dia febolí Exacte, que, perquè... Que a vegades no és. Exacte. Bueno, no, bueno, però... Que a vegades sí, no és. Me pareix molt interessant el que acaba d'apuntar a, a la Julián. 12 i quart, fem una pausa. Per recordar la pregunta d'avui, el València pot lluitar per la tercera plaça en la Lliga? Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. El València pot lluitar per la tercera plaça en la Lliga? Eh, ahir tocava dia fer golí, perquè enguany sí ha tornat de la Copa d'Àfrica. Fem una pausa i parlem encara de tot això i de... Encara Julián Amadit, si a ell li sembla bé la meva teoria de que de lo que buscaban uno amb la alineació titular de De Paul. Fem una pausa i me contesta, bien, que me mires cara rara. Ah. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Grandes maestros de la ópera con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 10 entregas con las mejores óperas de los grandes músicos, compuestas de un libro con 80 páginas y 5 CDs. El sábado 21 de febrero, la primera entrega, Bizet y otros maestros franceses, con óperas como Carmen, Fausto o Los cuentos de Hoffman, por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 18 minuts, Julen, que me, me miraves encara rara. La meva teoria t'ha agradat o no te sembla... Bé, a veure, quan hi ha coses que no tenen una explicació massa clara, sempre n'hi ha que buscar eh, es, eh, teories, no? Veure, uh -huh. No sé, jo pense que el València desborda millor d'una altra manera com se demostra no, no, jo, jo, jo també, però que jo crec, Entonces, que, jo, que jo no... crec que buscava és això que és, que se però, tot i això mm, el València tingué dos moments que sí que se va perdre un poc però globalment jo pense que tampoc va fer tan mal futbol ni tan mal partit crec que a futbol xua millor que l'Atleti de Madrid, per exemple, i millor que el Real Madrid el dissabte, per exemple, uh mhm. -huh. que són dos els que estan -huh. Mm. davant. A mi la primera part no m'agrada res. Però, però també bueno. és cert que potser estem esperant... Sí, però són partits que n'hi ha que treballar-los i n'hi ha que... Hi ha partits que no se poden guanyar en brillantor, això és una evidència. Mm. I també me dóna la impressió de que, a voltes, per a bé o per a mal, el fet que el València hagi invertit tanta pasta en la plantilla, a la millor estem demanant... A la les sensacions són eh, enganyosament negatives. Eh, no sé si m'explique. Si a lo millor estem demanant unes sensacions millors de les que pot oferir l'equip, encara que... Eh, per què? perquè potser estem tots en la il·lusió de que els nous aporten coses i a la fi vas mirant i és que t'estan tragant les castanyes del foc en tota, en tota la, bona, eh, la bona intenció que no vull dir que els altres no, no aporten però estan, el que més estan aportant veus les, eh, la columna vertebral de València i estàs veient Alves Gallà Parejo Otamendi Otamendi sí Otamendi Staffi, de, de, de, que de, la de, de la, les castelles del Paco. No, però en la caza menor tens que contar d'aixos. En la caza menor, d'aixos que han costat sí, sí. és que en la part però, tècnica però del València... Però tots esperaven que Negredo estàs assades d'una ah, no, és que gols... Això no és de la caza menor, és de caza major. Que, pues, això estic ah. dient que a lo millor això que és una conseqüència lògica de que Negredo vingué com vingué, li, ha tingut que fer pràcticament una pretemporada en temporada... Eh, a lo millor... Eh, Ixa querència o ixa il·lusió que donen sempre els nous fitxatges, el que no estiguen eh, tinguin números, perquè el rendiment sí que està siguent bo, el, el de Negredo, encara que no són el, els números golejadors, però el rendiment de Negredo no és roent. El treball. El treball, en eh, efecte. Que, eh, que a lo millor d'esperar tant fa que te quedes una miqueta despagat. Tampoc esperem tant, esperem una trajectòria que té ell, que l'ha demostrat, o sigui, sea, que no estem inventant res. Sí, sí, però a més, eh, que l'ha eh, demostrat, a més. Falten els gols, però per a mi hi ha dos jugadors que són Otamendi i André Gómez, que per a mi podrien ser titulars perfectament en el Real Madrid perfectament. Uh mhm. -huh. Me pareixen dos jugadors escandalosos. Això voldria el Real Madrid. Sí, sí, no, no, no. No, vull dir-te, no perquè és que quan... Pa... No, no, perquè és que... No, és correcte, i més després de lo que he venit. Eh, comparant en un equip de la mateixa categoria que el València, com pot ser el Real Madrid, que jo les, les poso a la mateixa, a la mateixa alçada. A mi em pareixen dos jugadors que estan donant un rendiment espectacular. Evidentment, n'hi ha altres que les falta el gol, perquè és cert que en, en quant als gols del València estan arribant de la segona línia i no deixa primera que hauria de ser Negredo i, Negredo i Rodrigo però, que ho van veure el diumenge però n'hi ha un problema per a mi que antes vos heu dit a, quan estava apagat des que a mi me preocupa molt Parejo per una raó perquè el València ha fixat un xaval molt important per fer, en aquest moment no sabem la ubicació perquè quan juga normalment el que està taponant o molestant és a, a Javi Fuego y sin embargo el, el que de alguna manera tiene que dirigir mm. la orquesta pues está tocando el clarinete, el país el hombre orquesta. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que se des, físicament, no, la primera part fa, jo no sé els quilòmetres, suponc que total, avui en dia se me dicen, total, però segur que la primera part va fer una brutalitat. Mm. Mm. I què passa? Que ni, segurament en l'alineació si veus estava Javi Fuego i Andrés Pérez i crec que aquest treball tenien que fer-lo un poc més, ajudar-li més perquè ell dirigira ell es fica en la dreta, té que pegar quan fer qualsevol orientació té que fer una quantitat de metros exagerat i clar, la segona part estava falla o no falla quan està ofegat i damunt clar. de la responsabilitat i me recordava molt a, a, a un jugador que és emblemàtic eh? que, bueno, que la mitja tots el recordem, jo no vull dir-ho perquè no fa falta <laughs> Baraja. Baraja, que ha tingut partits que no li així bé i l'esmèrit per a mi té que, que no, no ha continuat sinó s'ha esforçat més encara d'intentant-ho Clar. Ha fallat i ho ha intentat i al final anava. I este era, això és la que té un jugador, que no s'amaga, encara mm. que no, estigui, no tingui un bon dia. I això sí que ahir jo a Parejo li vaig veure molt, molt paregut i me va encantar i crec que és una sintonia més des que diuen que, que han trobat a Parejo, o per almenys eh, és molt difícil que sigui igual, perquè cada dubte això, però està en una línia molt necessària al València. I jo, quan a vegades no juga per sanció o qualsevol problema, jo penso que el València té un problema Sí, sí, Pero... yo totalmente de acuerdo. A mí lo que, me, lo que me encanta de Parejo es que mai s'amaga i a pesar de haver errat una o dos pilotes, molt de, evidentment... Molt de baraja. Eh, exacte. Evidentment, per, per cansament, pues ell continua intentant i de fet va ser els que en els últims minuts també conduïa millor la pilota i va fer fluir el joc més de defensa a davant, però quan estava en la seva posició. Perquè Parejo, i ahí és on vaig jo, a mi Parejo, per a mi, hauria de jugar per davant dels centrals una miqueta pot ser igual més avançat i treure la pilota d'ahir des del Però centre. Però més centrat, no pots pot jugar en un clar, lateral. No, no pot jugar. A mi el que me preocupa de veritat és que jo no sé i, i, i, i a més he escoltat moltes teories de què juga Enzo. Jo no sé Enzo a on juga. Te ho estava dient jo, és que està molestant o se molesten, no vull dir que està molestant eh, per mi és eh, l'únic símil... Per això porta cinc grogues en sis partits, perquè no, no. també va, va, va, bueno, va, va això, com a pollo sense cap. Clar, perquè... És que, eh, està... que precisament, no, si repassem la, la carrera següent, no és un xor de, de, de 15 ni 20 targetes per temporada. És un xor de 5 targetes per temporada. I jo eh? crec que això... Pues mira, no, no, no s'ha vist nada, però no, més ja les té, ja Ja les no, no, ha recuperat l'atràs que tenia. Sí. No, no, eh, jo crec que hay Parejo, eh, està... Jo eh, és un dels de que estic tenint tot l'any, no? Jo crec que o està una cosa o està l'altra, que una cosa a voltes li impedís fer l'altra, vull dir, eh, el, el vell aforisme eh, de, del nòvel d'aquell d'Economia de, de Canyones o Mantequilla, o, o està a Canyones o està a Mantequilla, mentre fa Canyones no pot... Eh, Però no, si no... és el director d'orquestra de que està en la xil, no pot estar en el fons ai, ai rodejat de tots els instruments del metal ai, i la corda. Ahí vaig, ai, vaig. Jo crec que, que estar de se director... desgasta tant a voltes en, en tasques eh, físiques... Perquè no està ben ubicat per a mi. I perquè, i perquè l'equip li demana en la pressió, moltes voltes, se eh, desgast, i ell que se sent important. Però no és, que és un problema de que no n'hi ha l'espai repartit proporcionalment, perquè si hi ha dos jugadors que se molesten, vol dir que algun espai queda lliure. Uh mhm. -huh. Per tant, ixa refund, fundició de, de posicions té que fer. M'imagino jo per a que traure i no votar a, a Parejo perquè és que no en tenim altre. Sí, però Jaume, si no com el tema de Parejo, almenys nosaltres ho tenim clar, és que el tema d'Enzo Pérez, la seva millor ubicació encara no la tenim clar. Sí, la, la mateixa que Perquè jo observe, perdó. La mateixa que jo observe. Si me disculpes. Sí, però jo crec, però, però mira, jo crec, Jaume, jo crec la tasca de Javi... El primer partit que feu, bo, on el va fer? De 6. Contra el Real Madrid. I qui no jugava? Eh, estava sancionat Javi Fuego, correcte. Que casualitat. Sí, que passa que Javi Fuego, Javi Fuego tàcticament me pareix de 10. O sigui, és ah. que vaig estar, vaig estar observant ell els seus moviments, ho té tot tan memoritzat i tan mimetitzat quan se té que col·locar entre les centrals, quan té que anar a l'ajuda. Jo crec que tots s'han donat compte. Això, això és el que enamora en uno, que en un principi no contava ell. Quan no, veus, uno i a mi. Quan, veu que és un jugador que tu li dones unes ordres i és com si ficaràs unes no, no, en un és ordinador. és tremendo, eh? Si, si se fixeu, jo, jo he dit que la primera part, reconec, estava una miqueta avorrit, vaig dedicar uns minuts a, a centrar-me només en un jugador, en Javi Fuego. I vaig al·lucinar. O tàcticament espectacular. A mí sí me preocupa lo que están diciendo. Pero es que la ubicación, la única que le han visto eh, a Enzo, eh, sí. a Enzo Fero B, es el día del Madrid. Es decir, No y a eso nos diu que quan juguen els dos, és que a mí me dona, sí. yo veig, que estorben. Se solapen. y I de dels dos és capaç d'ajudar... Eh? Acabarà chuant uno. Jo crec que sí. Home, sí. claro, Tindrà perquè, que, perquè és un que error sí. que juguen els dos. Mm. Però entonces, acabarà de jugar uno, uno fa de xapó i l'altre ha costat una fortuna de xapó, tindrà que acoplar-se a un rendiment que siga útil al equipo. Y eso es lo que pense Eh, eh, sí, pero lo que digo más, me preocupa Enzo. A tu Enzo. Porta un mes y pico así, ¿eh? Tampoco es... Sí, pero o sea... ya no es una cuestión de rendimiento. Eh, Julián, yo que un jugador estiga li puga més eh, costar començar a rendir o no, o, o el primer ja va rendir molt bé i la resta ja no l'hem vist al... puc entendre-ho. Però és que el veig desubicat. El veig hasta, eh, hasta en ell, la, no la, la cara d'ell no és la cara d'un Manolo, no està a gust. Mm. Perquè, perquè no se veu que no el rendís el que segurament la categoria d'ell ha estat acostumbrat. El veig en ansietat la groga d'ahir, pues és una no, però groga... És que, però és que no es diu partir mm. va molt accelerat. O sigui, mm. o està molt... No sap la posició, arriba tard, mm. perquè a millor vol fer coses que no li toquen, deixa fer altres. O sigui, no està... Ell satisfer de si mateixa. I el dia del Madrid important. va fer un gran partit. Per això t'he dit, però és que dona casualitat que aquest dia tenia una posició que tenia que ser, i ho feu perfecte. Mm. Va ajudar la defensa, va situar, va taponar, va relevar els centrals. Genial. Però el problema és que després d'això, és que Javi Fuego sí o sí xuga, i deu més. És que és millor, sí, és que Javi Fuego. Eh? És que és millor. Home. Sí. El partit pot discrepe, ser, sí, sí. Discrepe en tu, mm. ja ho sé, però jo crec que el sí. problema és que Javi Fuego és que ho fa ah, veure, també... Suplís, que... suplís en, en molta actitud i en, i en, i en coses, pues, altres eh, carències, però, però és que... Però a millor no que estem parlant... Que a, a lo que va el València, el, el a lo que va al València és... És indiscutible que a lo que va el València és a que en eixa posició necessita un molt bon xor, però de molt de nivell. Això és a lo que va el València. Mm. Ah, si no, no diu que Javi Fuego, pues Javi Fuego. No, no, és que hi fica Javi Fuego perquè de moment li està donant el rendiment màxim. I entonces a l'altre, si el fica junt en ell, no li, no li aprofita la ubicació que està jugant. I això és una realitat. I al final tu dius, ja que ha acabat jugant tu no, doncs pues, algo estem fent mal o algo s'ha equivocat al, al fitxar... És cert també... És... Hi ha partits que juguen un davanter i sí, partits és... que juguen dos. A veure, Jaume, és cert també que jo vas veure la primera part dos passaves de Javi Fuego al, a la grada directament sí, això és molt... i Enzo va fallar una i en seguida el que tenia darrere ja està dels 30 quilos però <laughs> això és eh, típic eh? La sí. Tiqueta... sí, no, no, vull dir-te vull dir això, no vas a evitar mai clar, clar, entonces evidentment eh, quan diu no, és que ell no és responsable de que hagin pagat per ell 30 quilos ja, però això sempre I això està... va pesar, sí, això és evident. I això sempre al revés, quan és un jugador que falla, que és de la cantera, perquè el xiulen igual que el dels 30 milions. Sí, no, no. Correcte, sí, sí. Eh? És l'antagonisme sin embargo, xiulen igual que al costat de 30 anys. en canvi Javi Fuego diuen, es que, es que, es que vingui gratis, tot el que faig no faig bo. És que damunt l'entrenador no comptava en ell, en principi, perquè pensava que no jo, i no té més necessitat perquè és el seu home de confiança, el que mm. d'alguna manera mm. dins del camp li fa un temes tàcticament que li funcionen, i això ell està condicionat. De totes formes, jo sí que estoy en Julián, que eh, Enzo Pérez, eh, jo el vas veure en el Mundial i l'he vist alguns altres partits. Però la posició que jugava, quina En Eh, el Mundial no jugava exactament ahí. No, en el Mundial jugava més Del... escorat a la dreta. A la dreta, eh, però una posició... Una posició, però... sí, però va ser quan va tenir la lesió, crec que va ser Di Maria, no? Eh. I, I precisament eh, va entrar molt bé en quant a actitud, en quant, en quant a garra. És que jo crec que Enzo és un jugador eh, que pot fer moltes coses pot fer moltes coses, però, a veure, eh, porta un mes eh, i anem també a tindre una, una miqueta de paciència, perquè, evidentment, no són bobos. Quan està valorat en ixe diners i Nuno el volia i el volia en tants grans clubs, eh, eh, també serà per algo. Eh, o sigui, el que passa vale. és que... Tot, que tot això té raó, però sí, n'hi ha una, una, una cosa clara. És que si aquest jugador estàs utilitzant-lo en un puesto, sí. la posició està molt ben coberta, mm. pues l'únic que fa és perjudicar-se els dos. Entonces, aquesta posició que tu dius que segurament la selecció argentina no juga tàcticament mm. com el València, mm. mm. pues este li tindrà que fer una, un, un puesto que el seu rendiment s'acople eh, a les característiques d'ell. I això és el mèrit que té que fer Nuno. Mm. Ell l'ha demanat i supongo que el coneix molt. Si el que passa que André, és, és, és cert que en André Gómez, si juga André i Parejo, clar, o Javi o Enzo. Claro, és que és així, no? <laughs> És que no n'hi ha altra. 12.31, doncs pausa per a la Publi. Tornem encara a tenir més, més eh, preguntes en l'aire per debatre, debatre esta nit després de la victòria en una de València, que mantenen el quart lloc, i que la costa a la tercera plaça, que és la pregunta que feu avui en el Twitter. Pot lluitar el València per la tercera plaça? Hem tornar de la pausa, llegim les respostes, vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. Trece marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGua radio. 12 la pregunta ya sabemos. sobre la tercera plaza, José Paredes tiene la obligación de intentarlo por lo menos, directos a Champions. Onofre Furió, si jugando como está, está a tres puntos del Atlético de Madrid, solo que mejorar un poco y los delanteros más efectivos a por el tercer puesto. Valencia Blanquinegres, la clasificación dice que sí, las sensaciones dicen que no tanto. Peña, valencianista del Facebook, diu el Valencia puede luchar para la tercera plaza de la Liga y per cualquier cosa que es Empujada, eh, empujada diu, no espera tercera, Dani Massís diu pot i ha de fer-ho. Mentre els números no diguen el contrari, el València sempre té que mirar cap a dalt. David López, jo crec que és possible perquè l'Atleti juga a Champions, cosa que nosaltres no, i això pot ser beneficiós per a València. Paco, per supost que sí, que pot, a 3 punts de l'Atleti i encara i a ganar que el Calderón, clar que sí, amunt. Xavi Simón, si aspirem a guanyar-la, almenys quedarem tercers. Luis López, por supuesto, la tercera plaza para mí es la mínima, sacar los máximos puntos y sin ah. renunciar a nada. Francisco Gómez, Pressupost, pot i lluitar per ella. Tenim un gran equip que jugant regular anem de rècord. Quan engranem la màquina, punts suspensius. Quique Viu a 10 puntos del líder. Remontamos 8 años del doblete. La tercera plaza, 2 puntos y medio. Eixes del meu, eixe. <laughs> Ganaremos el gol a Verás al Atlético de Madrid. A soñar. Miguel Diu sempre ha fet el València segona volta de la Lliga que, que primera. Per què no? Sergio Marín diu perfectament pot lluitar per la tercera plaça, inclòs per ser primer si tenim en compte que hi ha una diferència de 10 punts. Marc Ferrus diu, per supost, inclús si hagués sigut més regular fora de casa, ja aniries davant de l'Atleti de Madrid. Sí que se pot. Fran diu, dentro de tres jornades veremos cómo llega el equipo al Calderón y veremos cómo será el equipo del Calderón. Que és un parell també molt mm. important. Gabriel Rivera, per supost, si es manté la seguretat defensiva i millora la fluidesa en el joc i la profunditat en atac, l'equip ha d'anar a més. Paco Vell de Una gata sorpresa tornar a escoltar la veu de Xavi Mercader. A veure si es prodiga més en el futur. Està, ja fa setmanes que està siguen tots els nostres habituals i sempre que puga anem a, a tirar d'ell. Perquè a més eh, debat molt bé i aporta, i aporta coses. Eh, Bolete diu, a per la segona plaça ja, moltes noches, Quique Flor abans era Quiquín, Quique és ara Quicón. Per cert, com ha canviat la percepció, eh? D'un estadi que li mm. xulava a ser un tio ir aplaudit. Ell també sap vendre-se bé, ha maurat, sap que ell va xafar xarcos que no li tocaven... Eh, I això jo crec que també... No, I que Mestalla està canviant també, eh? Mestalla està canviant també? Sí, eh, sí, sí, jo veig... T'he anat a Ahir, jo, jo feia fer temps que no anava. Lo d'ahir és espectacular. Ahir vaig anar i sí. havia... A l'horari que era, com estava el camp, mm, espectacular. I se veu molt... I la joventut que n'hi havia... Jo veig frescura. Claro, veus tu, veus, tu veus joventut. Sí. Però qui anava a pensar que, que un diumenge a aquestes hores estira Ara parlarem sí, d'això, si no, voleu. Jo, jo sí, sí. No, jo no. Ara, ara parlarem d'això, si voleu. Mercedes Navarro, jo crec que sí que poden lluitar per la tercera plaça, perquè té plantilla per a plegar. Toni Campos, el l'Atlético espera la Lliga i el tenim a 3 punts. Per què són els pensaments ser tercers? La Lliga de Verdi dona com esta. Óscar Navarro, te lo digo después del Córdoba i luego te lo diré después de la Real, partido a partido. Un diu, clar que pot lluitar, que no fem futbol, no vol dir que no sumem punts. poc a poc, punts, gols i joc. Alfonso Aguilera, Enzo juega de interior con libertad para descolgarse y poder pisar al rival. No, si eso está claro, lo que, está claro lo que pasa. Y Kevin Pepiñá diu, ¿por qué no lo vamos a creer, que somos el Valencia y podemos con todos. Amunt sempre desde Francia. França. Aquests oients de Falls, que tenemos la taula y que s'ha vingut mm. ara a l'Esports 97 des de França, eh, Kevin Perpinyà. Tot ah, és... Ah, eh, sí, sí, a més, eh, oient des, eh, des que participa moltíssim també en el Twitter. Bueno, és un tio que se prodiga molt. Eh, eh, estàvem parlant de, de Mestalla, del horari dels 12. Sí, jo crec que en guany... Jo sí pensava que el, que el camp anava a estar, si no ple... Ah, ple eh, com estava, no. És que jo em recordo que vaig el passar... que fores. 15 minuts abans de començar el partit, eh? I, I el totes totes les taquilles estaven plenes. N'hi havien coles mm. de moltíssima gent Saps que, que, compraven? que entrarien quan ja passava no, no, 15 o 20 sí. minuts. Saps el que sí, estaven sí. comprant? Sobretot, entrades per nanos -huh. Mhm. Sí, perquè ahir els xiquets ahir van tindre una quantitat de presència espectacular. Brutal, sí, sí. I entonces el que jo té el seu passe mm. s'endú el xiquet i al final plenarem el camp, perquè realment tinguem l'oportunitat de durar nanos mm. a l'hora que era, i per aquesta banda, doncs, pues, després de la putada d'algú que per tot dient en el nom pense que, que bueno, jo després <laughs> estava content. Jo sí pensava que el partit seria un èxit, eh? Jo, sí, jo crec que el problema de Tebas no és que te fiqui un partit a les 12 del migdia, no? Pues sí, el, problema, de el problema de Tebas és que la millor lliga del món, des de fa, diuen des de fa anys, a la hora de quartos no és ni la segona ni la tercera. Però si la, el, el problema... Del, és el problema. Jo ho deia abans al principi, quan arrencava el programa, el, el problema del, del diumenge a les 12 Diumenge a les 12 només, només que és una conseqüència del tema de les teles. Mm. De que la tele que, té, que, ha, que ha comprat la majoria dels, des de l'equip de la Lliga dels equips de la Lliga no pot oferir diversos partits a la mateixa hora perquè no té diversos canals i té que espaciar-los. I van buscar, dir, si el tema fora... Si la Lliga mirada per els xiquets que no han mirat mai en la vida, mm. la Lliga no posaria ni partits els divendres, ni partits els dilluns, ni divendres a, ni dissabtes a les 10 de la nit, ni diumenge a les 9 de la nit. Si mirava per els nanos, vull dir, això de... Pels nanos va molt bé, és hmm. cert, mm és un horari per als nanos fantàstic, jo no dic que no però no s'ha posat aquest horari pensant en els nanos perquè si sí, en els nanos no se posaven els quatre altres horaris mm. és mm. una qüestió de les teles punt mm. i final i de que ara després de dos anys i pico ara el senyor Tebas després de que Salvo entre una comissió de la Federació Espanyola de Futbol és quan ha descobert l'horari de les 12 per a València. Sí, ara. Però a mi no me preocupa dels 12, me preocupa més el divendres. Després de veure lo d'ahir, igual se replanteja sí, l'horari. Exacte, exacte. No, és que, clar, però és que ja. l'horari és bo, Xavi, perquè en guany tu en Mestalla fiques un partit un dimarts a les 12 del migdia i plenes Mestalla, eh? Sí, ja, però és sí, que... però el divendres per la nit no, eh? Claro, però és que... Exacte. Anem, a, anem a separar. És ja que ja el posa dos partits... Ah, no, no veurem res. Ja, ja però... com el divendres se plena Mestalla. Sí, però dos partits diumenge a les 12, dos divendres, un dilluns, o sigui, n'hi ha més més varietat per intentar marejar el personal? Una cosa és que t'has eh. canviat tu, però una cosa de la intenció. Clar. Eh? I ara diré jo una sensació molt personal. A mi no m'agrada l'horari de les 12 del matí. Reconec, però ni en casa ni, ni fora. És un horari que no m'agrada. Evidentment, per al xiquet sí. De fet, en Mestalla eh, per al València, no, no sé, suposa que igual la dècada dels 40, No, no, no, 50, jo tinc molts no. més anys que tu i no, no. recordo. Eh, no, mai, la... mai, era la primera volta. Ara jo havia la primera volta partits, en... partits a les 12... era havia un estic... partit, de, però no d'una competició, no de Lliga no, ni de Copa, de Lliga. hi havia un partit, però no... Amistosos. Ah, ah, sí, partits, partits oficials de Lliga és la primera volta que el València ha jugat a les 12 del migdia. I, el que, i han jugat molts partits a les 12, però fora de Mestalla, especialment sí. el camp del Rayo. Sí, te, sí, ja, i a les 12 també hem, hem vist garbes importants, com aquella que va perdre 4 a 0 en el camp de l'Espanyol, però és un horari que no m'agrada, però reconec que per a les teles és bo. A mi el que no m'agrada és este, este sense sentit, ja t'he dit, de dos diumenges a les 12, un dilluns, dos divendres, i el València és com una miqueta el, el, el, el conill per experimentar. No, no, no, no. Anem a veure com funciona. T'equivoques, no, no és una qüestió de, de conill per experimentar. El València, des que salvo s'arrima a Villar, en esta lluita Villar-Tebas, i entra en la Comissió de Tolerància i Respecte mm. de la Federació Espanyola de Futbol des d'aquest mateix moment. I en el moment en què Tebas sap que, salvo probablement no vaig estar d'acord amb el repartiment de les televisius que ha proposat la Lliga des d'aquest mateix moment a més és que coincideixen en el moment en què sí, sí, entra Salvo en molt. la federació a molt. partir d'aquest dia és quan estan caigant entre dilluns, divendres, diumenges de matí des d'aquest dia la mano negra no, no. No, no, el fiscal. És que té do, dos eh, actuacions. Eh, Fede, lo que diu Jaume. Té actuació de fiscal, fiscal. i, i d'abogat en segons quins equipos. I en uns equipos és abogat i en altres és fiscal. Te vas és un element altament perillós. Perillosíssim. Però te vas o no te vas? <laughs> no, no. Però molt perillós. No eh? se'n va, encara que avui, com dèiem a principi no, de la tertúlia, el que ha passat avui en el Barça eh, li ha passat és que factura, lo, eh? Sí, de fet, de fet vaig escoltar Jaume Roy la setmana passada que ell pensava que al final acabaria firmant en, en Mediapro, Imagina't. No, el que ha firmat el Barça? En ah, telefònica. Ah, bueno, telefònica. Telefònica. Telefònica. Mm. telefònica. Telefònica, que I, es queda al plus. I de fet, i de fet Raures ja, no, ja carrega sí contra el Barça. Ja, clar, és que... Ja carrega contra el Barça, que ha sigut desleial... Bueno, coses de Roures... Home, que, que això, d'alguna manera, Roures està allí i que el Barcelona se'n vaig a, bueno, però al a Al cap i a la fi, el Barça el que no, ha fet... No, no, però, bé, però que, que això és una cosa que allí la xusgaran com la xusgaran. Al cap i a la fi, el Barça el que ha fet és el que s'estira en la Lliga. En lloc de tindre un president que mire per el bé de la globalitat dels equips, mm. han tingut un president que ha mirat pels Correcte. interessos de d'uns equips en particular i després a dir, bueno, pues jo vaig a mirar per els meus interessos no, és el que claro. fa el president de la Lliga mm. no mira per la globalitat però també és molt important saber per quina quantitat va fer perquè això pot ser una directriz per al futur per als altres equips i això al final va marcar és que ahí, ahí ve el perill no, no, però és que és molt millor que estiguen a Barça i que n'hi hagi diversos grups que puguen competir anant a, una, a un grup això o a l'altre. altre això no m'interessa la Lliga, és que és on va estar el cavall de Doncs pues això té que ser, perquè si van uno tot en un paquet, pues se reparteixen i no n'hi ha apetències. En Inglaterra n'hi havia dos grups, el que al final s'ho va repartit. De totes formes, el València juga a les 12, juga a les 7, no, guany, juga a les 9, guanya sempre. Lo que dia, <laughs> lo que dia Julián. Lo que dia Julián. con, con si li poden... En guany, si li volen ficar a les 12 de la nit no va, no va ser un Barça-Sevilla, 12 i 5 crec que va ser, pues, a l'horari que li fiquen no, perquè... València a les 12 i 6 hores xapó, El dia del Barça és l'única derrota i per, mi, i per a mi ha sigut eh, el segon millor partit de Mestalla probablement de tota la temporada. Sí, Però això a mi no me preocupa perquè d'alguna manera té molt de mèrit el que fa el València i se va decidir en una jugada també com s'ha de poder decidir ahir. Mm. El que a última hora pues, han temps que si l'àrbit li s'ocorreix marcar el temps just però no s'haurà produït això eh, són eh, coses però ahir no te pots revenir són, són els números que, que dèiem abans eh, són de rècord eh? el València crec que ha guanyat eh, crec que no ha guanyat 31 de 36 possibles en casa ni en les pues, lligues de Benítez això és un animal no, ah, mai, mai, mai en la vida i per això mm. vosaltres jo penso que quan la gent en este cas m'imagina que, que, tenis, que serien uno pues igual de les crítiques pensa que és que volem eh, anar contra ell no al contrari valorem molt el que està fent però és tan penós veure el que s'ha perdut i com s'ha perdut, i ahir està l'espenta nostra, que, jo... que són coses tan fàcils teòricament que no tenen que haver-se perdut i estaríem parlant d'una altra cosa. Eh, a mi no de l'Unoir m'agradaren dues coses. Una, que torna a rectificar el seu plantejament inicial. Sí. Jo sempre he dit en uno el mateix. Que és un entrenador que tu li dius no vaig esperar i que n'hi ha un mul i te vas a pegar una cabota contra la paret. Però ell no fa cas. Tenies, perdona, l'exemple contrari. Un bon amic teu, una i Emery quan veia que havia de ratificar ell més llenya el bou. I continuava eh, la mateixa. Eixa per a mi és la gran diferència. Això tu a l'uno li, dius, tu li dius, no passes per ahí, que n'hi ha un mulo te vas a pegar. Correcte. Per, I no li servís. Ell ha d'anar i pegar-se-la. I quan se la pega, rectifica. Exacte. Però s'ha de pegar ell. Ell ha d'experimentar sí, però, però, Manolo, rectifica. Però, sí, però també, també és bo dir-li que n'hi ha un muro i que no estaria mal que a cas, perquè la primera hòstia no, no te va se la llogaria No, no te va fer cas. Ah, pues ell bueno. és aixina, ell és aixina. Pues vale. Això sí, rectificarà i a ell m'agradaran dues coses i eh, anem a l'última pausa si després voleu entrar sí que tu, uno, Martín. uno que rectifica i dos que per, per primera volta li va sentir l'autocrítica a la roda de premsa quan va sí, dir, quan sí. va dir uno, que l'equip ha de ser més eficaç mm. i no, no crec que parli del, del, del xut a porta sinó a la manera eh, al sentit de hem de jugar d'una manera més intel·ligent per a tancar els partits que una cosa és la punteria, la punteria mm. se té o no se té en eh, la mm. punteria de voltes no pots exigir eficàcia. Home, sí, però... eficàcia en la manera de jugar per tancar els partits. I dos, quan va dir eh, que l'equip patís massa en els últims minuts quan se tira massa arrere, que si és un dels defectes també que l'he vist de València a voltes... Però és que això fa per inèrcia, que és el pitjor. No li ho va dir Nuno, però l'equip... És l'oportunitat mm. d'ahir, que la, en la narració estem dient, els últims 10 minuts eh, estem dient... Això què és? dona la impressió que el València ni tan sols vulgui allà la pilota, simplement està dedicant-se a que passen els minuts. I mm. clar, mm. quan un equip va perdent un 0 com el Getafe, li dones la pilota i diu, home, no, i el Getafe, tinc, que, que recursos, però tindré mm. que intentar-ho. Però, però què és que fa el Getafe? No té altra arma. Clar, és, és, és, I, no, més, la, però és que n'hi ha una contrapartida, és que saps que el Getafe va de la cova. Sí. I és quan tens que matar-lo. 12 i 45, fem l'última pausa i entrem a parlar tot això i de moltes coses més. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a visitar Lexus Valencia, el nuevo centro autorizado de Lexus. Disfruten sus 2.000 metros cuadrados del extraordinario servicio Lexus y lo último en tecnología híbrida de altas prestaciones. Le esperamos en Lexus Valencia, Avenida de Tres Cruces 42. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. Grandes maestros de la ópera con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 10 entregas con las mejores óperas de los grandes músicos, compuestas de un libro con 80 páginas y 5 CDs. El sábado 21 de febrero, la primera entrega, Bisset y otros maestros franceses, con óperas como Carmen, Fausto o Los cuentos de Hoffman, por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47. Estàvem parlant de que ahir per primera volta van veure un uno més autocrític en roda de premsa i que va rectificar eh, la seva errada de plantejament bueno, la seva errada de plantejament sí se pot dir errada de plantejament en, en el principi ja que, ja que dir-ho clarament ah, eh, sí, sí, no, se diu no, no, no em passa res Jaume eh, però sí, per primera volta a mi, no sé si eh, Julián, que a voltes hem parlat moltes d'aquestes coses de la visió, que a voltes ten un que no coincidís amb la de la resta eh, veure que ir Nuno precisament a ir que se guanya, que per a mi això té més, té més valua eh, per fi donar un pas a front i admetre eh, certs problemes en, en la roda de premsa i certa autocrítica, està bé? Sí, sí, jo crec que sí i mm, jo no sé si tenen que veure coses que, que poden haver passat però, però Nuno Ah, està canviant, anem a dir, està canviant. Positivament. Està escoltant, jo crec que ho hem dit ja sí. més mm. vegades. I Però és una és pena que, jo... que jo... més moros. Però jo pense que, que, que en uno ja d'ací a final de temporada ja no va ser tan determinant en, en que l'equip eh, oh, sí? eh, vaja més a l'alt o no jo crec que ja no se va ja, ja no va inventar res pues eh? sí, però Julián ja... ja tu penses que per a, per a dissabte pense... no va haver un altre canvi de sistema? Mm, no, ja, és que ja no és això o sigui, perquè jo, jo, jo, jo, crec que, que que l'equip ja eh, l'equip eh, va millorar a medida que, que, que guanya ara dos partits i se veja realment ja ahir dalt de veres uh -huh. i va anar tot rodat i sobretot, Julián, perquè la importància I, do, de... I, I va donar igual si xua en 3 o en 2 o en 1 o en 4. Ah, pues pues, ves durante idees. No, sobretot, Julián, per la importància ha, que ha guanyat jo... partits arran, eh, de totes les maneres. Ja, ja, ja. No, però Julián diu que arran de la pregunta que, que ha fet Manolo, jo ho veig dient des de principi de temporada, per a mi és importantíssim i vital si es pot aspirar al tercer lloc, perquè de veritat, l'esglai de l'estiu, de quedar-te fora, i si no que li ho diguen a cert equip que va caure la prèvia de Champions i després va ser una caiguda cap avall sense lliure, pre. Lliure. lliure. Que, que no està parat encara. Clar, que, no, que correcte, que no està parat encara i que ja veurem on acaba. O siga, el tema de caure una prèvia de Champions en estiu, de ui, que no passa si a València quede quart, eh, pot tenir unes, una, unes conseqüències brutals que arrossega tota la temporada. Sí. Per això, si se pot abastar el tercer lloc... Millor. Però, però molt millor, eh? Però està clar, per això dic que... que el no, no, però ja, Julián, però és que a voltes, no. diguem, l'objectiu, el quart lloc Champions, i a, a voltes oblidem una miqueta que sí, que la prèvia la pot superar, però cuidao, que n'hi ha equips de la prèvia que són molt bons també. Però n'hi ha algo important, ja estàvem dient antes, de que l'Atlètic Madrid ara té uns compromisos vitals per a ell, que sí, és la, la Champions. Champions. I l'Atlètic Madrid, jo tinc que pensar, per lo que l'ha vist els partits últims, de que bueno, l'altre dia feu un partit súper, que és el partit, eh, el seu rival, i estigués de xapó, mm. hi ha una diferència tan gran d'un sí, diumenge jo... a és increïble. Mm. I, per lo tant, vull dir que quan vinguin els deures, pues, físicament, l'Atlètic Madrid té que, eixa desgast el té que de tratar, m'imagino, de, de salvar, però una, una cosa és voler i una altra cosa és poder, i creuen que el València té un calendari molt important en quan els tres equips primers estan fora, i el riesgo ahir és anar a fer mal sense altra cosa. En casa ja s'ha tingut i això ja ho ha, ho ha aconsellat. Però jo estava mirant abans el calendari que li resta al València, Jaume, Eh, el València sí que és cert que té la visita eh, al Bernabéu, al Camp Nou i al Calderón, això tres partits ha d'anar, però a partir d'ahí, primer, en casa només li queda per rebre un equip d'entre els vuit primers classificats. Exacte, és el Villarreal. Villarreal. És el Villarreal. Mm. Val? Que a pesar d'ahir va perdre sense sense Bruno, encara que jo crec que lo de Bruno ell eh, tindria que no, posar el equip estava molt cansat també de l'altre dia. Però encara així va tenir unes oportunitats no, però, claríssimes de gol abans però, de, de Vale, Manolo, perquè aquest equip té gol i... Però el, el desgast que feu contra el Barcelona... I, després, però és que... I, i, que juga Europa League el dijous... No, no, però això és una altra cosa. Però el desgast... Ja, però no però jugar de a aquest nivell al Barcelona, quan sí, li jugar, això se paga. vull dir, eh, llevant estos tres camps que s'han... No, els ha vist llevant, sí, sí, sí però és que a més, a partir d'ahí el València també ja ha visitat Sevilla i empat a un, el València ja ha visitat vull dir, estem parlant dels primers de la classificació eh? dels 8 primers, mm. el València té que anar, en efecte, al camp del mm. primer del segon i tercer, però a partir d'ahí, del quart no perquè sí, és el València però del cinquè és el Sevilla ja anar i empatar un mm. del sisè que és el Villarreal ja anar i guanyar 1 a 3 del Màlaga eh, ja a Màlaga ja ha perdut ja 1 a 0 i de l'Espanyol que és el vuitè ja ha guanyat 1 a 2 ja ha acabat els dos també vull dir a la fi el València eh, només li queda complicat complicat i sosté d'estat. Sí, tu has fet una lectura resta... pràctica, que és que li queden hi ha tres equips fora, que són molt bons, que no n'hi ha riesgo, perquè com són bons, no va fallar. pedra i molta Si foren xicotets, doncs és el riesgo. Si tu te la jugues més possiblement si això... en Arcángel el dissabte que en el Bernabéu. No, no, i després així és que l'altre dia diem que n'hi haven 9 punts que eren vitals per anar a visitar l'Atlètic de Madrid. Molt bé. Eh? El Cor... Tens que anar a Córdoba de volar a la societat. El Córdoba i Jukic que havia ressorgit i que ara ha tornat a on estava i ja veurem. I avui que ha tingut sí. un resultat, l'Elx molt important per l'Elx i molt, sí, ha guanyat 0-1 molt complicat pel Llevant, sí. perquè guanyar ahir té molt de mèrit, eh? I sí, el València perquè... és el que li costa. Ara mateix... Des de Canal València guanyen tots, eh? Ja, sí, ja. és veritat. El, <laughs> el del Va deixar tocat. Va deixar tocat i no guanyen un Purua. Sí, sí, a Ipurua. En sí. quant a anar al València-Ibar, <laughs> guanyar a Madrid fàcil, guanyar l'Eix, guanyar la Real... Fins sí, que sí. anar al València semblava que era complicadíssim aquell, aquell <laughs> camp, i de fet tots ho diuen. L'Eibar, que, que tots diuen, està salvat, està en posició quasi Europa League... No, no, i... però està molt bé situat. Ja vol que els equips. El descens doncs. el té ara mateix a 8. A 8. A 8. Mm. Bueno, cuidado. bueno, cuidado. Sí. No, no, però avui ha sigut un partit que l'Eix ha jugat fenomenal, entonces també més mèrit de, del treball de l'entrenador perquè està també, en els problemes que té està dignament ahí peleant que són molts per ser senyors, eh, a veure diem, eh, Nuno rectifica en la segona part una de les claus de la rectificació de Nuno es diu Sofian Fegulí fa dos anys anant a la Copa Àfrica i tot any i mig en tornar és que s'ha equivocat sí. de, de ruta enguany Fegulí ja ha tornat a la Copa Àfrica que és una, és que una... enguany no ha hagut festa d'Argelia Clar. Sí, també, també raó Vols dir que la, la el problema era la festa? Home, la celebració... Estuvieron partiendo tarima? Oh, oh, oh. la festa va ser prou sonada també, eh? Sí, la festa sí va ser moudeta. Va ser Però ell, ell este any teniu que reconèixer que està molt picat i molt motivat. Ell i està no extraordinari. Per a mi, i ho vinc diguent... I el i... puesto d'ell no té competències i ell volguera estar al nivell, però clar... Ell està el extraordinari en guany perquè és que a més ahir el València torna a treure el és penal que... d'una pilota que lluita però al marge d'això te fa dos, dos jugades eh, inverosímils i dona dos assistències perfectes i, i falta un poquet perquè entra sí, una a Rodrigo no? Rodrigo, ah, Rodrigo, guerra... Rodrigo, però se n'hi de tres sí, sí, dis, de tres disculpe totalment a Rodrigo en eixa xua, eh? Per què? Per què? Perquè estic a l'altura pràcticament de, de, de la herba uh mhm. -huh. i el baló li pega dos bots ah, sí? abans d'arribar-li. Ah, sí? és, de... que... és que el baló vota molt. Li abrien dos pedretes ja. Sí, sí, sí, no, no, però... mira, era, era una... Ningú... Però, l'únic una, una dona. Disculpe. que ho ha vist és ell, això també és no, meritori. <laughs> No, no, no, no, no, no, no, no, no, una no, no, no, no, que no no, no, que anotem. A mi és, és veritat, estranyava moltíssim perquè era, era una... Això ho va dir Rodrigo. Era, era una <laughs> <laughs> <laughs> jugada... S'ha Dugo visió, Julián, en el tema de Rodrigo. Era una jugada claríssima. No, no, però Sosó, Sosó estigué... estigué... Inconmensurable. Vas per la primera part, me'n mm, vaig anar baix del tot, pràcticament. Uh -huh. Mm. Vas per la primera part, a, eh, on, A on atacava el València. Solia que estaves a Arras. I la segona part, a on atacava el València. Uh -huh. Quina diferència. Sí, no? De primera a segona part, no? Eh? A l'esquerra te tocaba la derecha claro, la izquierda. Claro, la primera part no moría, para ahí no pasaba ningú <laughs> Pero, pero claro. ni el de elefante. no pasaba ningú no pasaba ni el de la Coca-Cola no pasaba ni el de la Coca-Cola Y claro. la segunda par. Yo la primera en, Piati, en Piati en Piatti Julián no fea més que veure Bueno, nosotros allí que estén, en el puesto que estén, en la primera parte estaba allí sex. Yo para <laughs> ser no arriba de fons Yo cada partido tinc sentimientos contradictores. Alucine cada volta més en Gallà i cada volta estic més preocupat fins que no es sí, tanqui la renovació. Sí, sí, sí, bueno, sí. ja han comentat que esta setmana n'hi ha renovació. Eh, renovació, bueno, no, <laughs> mentira. Oh, oh, oh, esta setmana ja, ojalà, ojalà, esta setmana ja trobada, que entre les coses és la primera trobada de veritat on se senten en el València. Han tingut preses de contacte i han estat parlant, vamos, no diria que cada dia, però sí que la conversa, el diàleg és molt fluid. Però és que, disculpa, no, jo l'escolto en la web, eh, eh, avui quan heu posat la declaració, el xiquet de Pedreguer, de 9 anys, com parla de valenciatge, a on, a on va estar més a gust que sí? Però, clar, al final el diners però, sí, és que però, no sí, però, però és que va estar així eh Esperem i desitgem. Esperem i desitgem que sí, sí, no, jo, jo crec que sí. Jo, a veure... No esteu, no esteu d'acord? Sí, sí. Jo crec que sí. Jo crec que el València es, yo creo que es el, el, la primera ella calenta de gestión. No, pero en los diners que ha gastado en determinados jugadors, el pero jugador eso, más interesante de la de Valencia es él. El Valencia que el que ha de valorar... Es que el va a convocar del Bosque en Mars, seguramente. Bueno, una. Y ahí ya... Esa, una. No, y otra, no, no. Xavi, lo que ha de valorar el Valencia es que si el Valencia la tinguera que anara a fichar un galla per ahí, no tindria diners suficients. Però n'hi ha un avantatge ahir al València, si me permitiu. El sí, però que tu dius... ja, vinga. No, no, el que tu dius de que el va citar del Bosque, jo penso que els dos rivals en aquest moment per, per els equips que juguen mm -hmm. són els que va, va convocar del Bosque. Va, que tenim el gol, no? Es, tenim el gol? Primer, Xavi... me, ah. primer me dio la portada de Super de demà. Ai, no me recorde. Ui! Ei. Algo, ui, ui, esa miraeta. Ui, ui, ui, ui, ui. ui, miraeta. Sí. Això és que demà superen la portada o algo. No, Julián no vol disparar. De en les dos pedres de Rodrigo. <laughs> és possible. en els dos vols de Rodrigo. Bueno, ho sem així. Ja, me dirà, ja, ja ara m'ho contaràs. <laughs> Julián, gràcies. Sí, en la intimitat. Jaume, gràcies. Xavi, un plaer, com sempre. Bona nit. Ho dissem així, vos recordeu que vos dissem amb el gol des dilluns a guanyat el València, vos dissem amb el gol a més amics de Ferto Peugeot, demà dos i mitja Supermurciela con Levante Televisió i 97.7 Ràdio, i demà 11 i mitja tornem els d'Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu. y fin rápido. Ahora Barragán más. Se corta la pelota. cara que la pelota espera Negredo. Viene del área. acaba Negredo. Ha de ser penal. ha de ser oh. penal. Se ha dormido el defensa. Hasta el Messias Negredo y acaba de provocar el penal penal en el minuto 24 de la primera parte a favor del Valencia. En una pilota que recuperaba Fegulí, la enviaba para Negredo. Se dormía el defensa. madre El defensa que ha pecado se ha No el no el veo No el Contacta parejo, pero a mí la pelota no te discusión, la jugada no de discusión, y ya penal para al Valencia, en el 24 pero al 25 oportunidad d'or para al Valencia para abrir el marcador porque el joc estaba sin afogado Folgado acción Juan Rodríguez trata de controlar la pilota en el pit, anticipa Negredo, per darrere y suelta la cama porque pensaba que no ya hubiera ningún y que anava a contactar la pilota, le pega una patada a Negredo, el tomba, evidentemente no tenía intención pero Negredo penal, clavado penal. s'ha clavat davant Es penal, Negredo es un fenómeno. ¿eh? Cómo lo ha sacado de donde no había nada, ¿eh? A, tres petrol y Álvaro Negredo, que pues será que ya se penal, Folado. Negredo, ¿eh? Necesita marcar. ¡Negredo! en el 25 de la primera. Va Álvaro Negredo, para a en el bacano la carrera de Negredo. Matei, yo a un costado la pilota al Espera que la pilota creó en la línea. Y mira es falta la lluvia en el momento en que hice el sol en ya Marca negra para el Valencia. falta el tercer cambio. Espíritu Santo. Marca el Valencia. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente 7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7. A contracorriente.